Nilqakom għal ħames programm fis-sensiela ta' Noti Memorabbli flimkien miegħi Tony Sant. F'din is-sensiela nesploraw aspetti storiografiċi tal-mużika f'Malta. F'kull edizzjoni ta' din is-sensiela ta' programmi qed nagħtu ħarsa lejn dokumenti partikolari biex naraw ftit xem li nistaw niftakru minn li moddi tal-mużika f'Malta u kemm minn dan illi nistaw niftakru nistaw faċilment insibu kuntesti għalih biex tassew nistaw najdu li għanna noti memorabli. Il-programm ta' qabel dan, f'din is-sensiela ta' noti memorabbli, jiena ddedikajtu lix-xandara Joyce Gullajmier. Illum nibda billi nkompli ftit dwar Joyce, mhux eh, daqstant direttament, imma anke għax il-programmi tagħha f'din is-sensiela se nkunu qed nisimgħu siltiet minnhom regolarment. Naħseb illi ftit għadhom jafu però li l-imħabba ta' Joyce Gullajmier għall-mużika kienet ġejja primarjament minn missierha. Missier Joyce Gullajmier kien mużiċist magħruf u maħbub minn bosta. Huwa kien jismu George Martin. Le, mhux dak il-George Martin li huwa tant famuż minħabba ix-xogħol tiegħu mal-Beatles. George Martin, missier Joyce Gullajmir, kien mill-Isla. Huwa twieled hemm fit-2 ta' Marzu tal-2020. Dera kani tal-mużika minn età żgħira u beda jattendi lezzjonijiet tal-mużika fil-Queen's Own Band Club tal-Isla fejn sab appoġġ kbir mis-surmastarjan ta' dik il-banda li kien jismu Reginaldo Caffarelli. Iċ-Ċkejken Martin tant kien jipprometti li Caffarelli ħadu taħt idejh direttament biex jispeċjalizza fil-kurnu, avolja kellu assistent biex jgħallem il-bandisti ġodda. Meta faqgħet il-gwerra, il-familja Martin evakwat mill-Isla flimkien ma' tant residenti oħra tal-Kottonera. Huma kienu refuġjati f'Birkirkara fejn fl-1943 Martin iżżewweġ lil Maria Concetta Coleiro minn Ħaż-Żabbar. Sena wara, fl-14 ta' Settembru ta' l-1944, huma kellhom l-ewwel minn erba' wlied tagħhom. Din kienet Joyce li wkoll kienet l-unika tifla fil-familja. George Martin ma kienx mużiċist professjonali u l-ħidma prinċipali tiegħu eh, kienet l-ewwel mal-Air Force Ingliża u aktar tard ħadem bħala awditur f'lokanda kbira kif ukoll fil-Bank of Valletta. Madankollu, wara l-gwerra huwa kien kompla jistudja ma' Carmelo Paċ sa ma kiseb diploma mill-London College of Music fl-1950. Sentejn wara, jiġifieri fl-1952, huwa sar id-direttur mużikali tal-banda ta' San Leonardu eh, f'Ħal Kirkob, fejn dan f'dik il-kariga għal 20 sena sa l-1972. Bejn l-1969 u l-1973 huwa kien surmast mal-banda la Vinċitriċi tal-Isla minn fejn kien anke beda l-karriera tiegħu tant snin qabel meta dik l-istess banda kienet għadha magħrufa bħala l-Queen's Own. Fl-istess waqt, huwa kien ukoll il-surmast tal-banda Re George Hamza tal-imqabba kariga illi huwa opera mill-1959 sal-1991 meta miet fl-età ta' 70 sena. Il-biċċa kbira ta' dan it-tagħrif ġibtu minn artiklu li kiteb Fabian Manjon fl-1961 għall-gazzetta The Times il-Maltija, minn tagħrif moddirilu minn bint George Martin stess, jiġifieri Joyce Gullajmier. George Martin kiteb mat-80 marġ brijuż u bosta marċi funibri kif ukoll diversi innijiet. Biex jena allura li nisimaw waħda minn dawn il-kompożizzjonijiet. Għażilt l-innu tal-banda San Leonardo interpretat mill-istess banda waqt il-kunċert f'Mascali fl-Italja fl-2018 taħt id-direzzjoni ta' surmast Daniel Vella. li minnha nesploraw il-mużika Maltija jew il-mużika f'Malta fi sfond storjografiku. U għalhekk xtaqt inkompli fuq eh, punt ieħor mill-aħħar programm f'din is-sensiela ta' noti memorabbli meta il-ġimgħa li għaddiet smajna ftit sew eh, dwar Bormla u ħsejjes mużikali li ħarġu minn hemm fuq perjodu twil ta' żmien. Fost ħsejjes aktar riċenti dakinhar smajna mingħand Joe Brown. Hawnhekk tajjeb nfakru li apparti rabta ma' Bormla għal dawn l-aħħar 40 sena, Joe Brown kien ukoll forza sinifikanti fit-tkattir tal-mużika popolari f'Malta. L-aktar eżempju riċenti ta' dan huwa x-xogħol tiegħu mal-Malta Concert Orchestra li tippreżenta kunċerti ta' mużika popolari regolarment barra miżvien tal-pandemija, sintendi. Brown eh, kiteb ukoll għad kbir ta' mużika għas sensili televizivi minn Hermin Bonaci. Fi żmienhom uħut minn dawn is-sensiliet aktarx li kienu popolari aktar mill-mużika ta' Brown innifsu. Għan però eh, tajjeb nirriflettu dwar is-sinifikat storiografiku ta' dawn l-aspetti popolari li aktar ma jgħaddizmin naraw li l-impatt tagħhom forsi kun tali li anka jibdew jintesew. B'eżempju ta' dan nixtieq nippreżenta l-mużika ta' Joe Brown mis-serje tant popolari bejn l-1999 u 2005. Simpatiċi. Il-mużika ta' Joe Brown mis-serje televiżiva popolari Simpatiċi li kienet tixxandar madwar 20 sanilu. Fil-programm tal-ġimgħa l-oħra, meta konna qed nitkellmu dwar il-mużika minn Bormla, il-ħin ma permettilniex li nitkellmu wkoll eh, dwar xi ħadd ieħor sinifikanti ferm f'dawn l-aħħar 50 sena, jew forsi xi ftit aktar. minn Bormla. Hawn qed nirreferi għal Sani Aquilina. Isimaw x'kellu xi jgħid Joe Brown dwar Sani Aquilina aktar kmini din is-sena, propju ftit tal-ġimatilu, meta kien qed jitkellem ma' Ludwig Gallia waqt il-programm ta' Campus FM Nota bejn tnejn. Jekk Joe Brown huwa djamant Bormliż, hemm daqstant ieħor kien il-mibki Sunny Aquilina. Sunny Aquilina u gentleman, gentleman. Kif kontu jiġifieri taħdmu flimkien u xogħlijiet għamiltu flimkien ġew? Għamilna ħafna xogħlijiet, speċjalment fejn involvi Bormla, eh? U l-kunċizzjoni, iva. Da sani kwit kwit, ġew, għandi dal-klim, ara, Fuq niġi jien namillu il-melodija u mill-ewwel arranġament għaliha. Iva, iva dik li xtaqt jien, dek bum. L-Ajmerik sani ġifiri kien, barret ġili, per esempio, ma jxbu xaħġa mill-kantant ta' u jgħidlu. Imma kien l-għonet ġentilmen ta' vera kien sani. Alla jtih il-glorja mhux tal-ġenna biss, taw jekk hemm xi university u l-ugwel. U kem kien bnidem kien bnidem kbir ħafna kien bnidem kbir. U naħseb jien anke l-mod ta' kif kien jikteb kien jagħmilha wkoll faċli għal mużikant ukoll biex jikkomponi għaliex mhux kull min jikteb kun tajjeb biex imbagħad il-kitba tiegħu tiġi trasmessa permezz tal-mużika mhux hekk? Żgur, żgur, żgur. Qabel nisimgħu aktar dwar Sunny Aquilina, xieraq hawn li nisimgħu eżempju mid-diversi kollaborazzjonijiet mużikali bejn Aquilina u Joe Brown. Din hija l-kanzunetta Sultana tas-Sema u l-Art, kantata minn Mariella Silvio. Meħuda mis-CD Imħabba Dejjiema, maħruġa miċ-Ċentru 19 ta' Novembru 1944, Il-kompożizzjoni ta' Joe Brown bil-klim ta' Sani Aquilina, Sultana tas sema u l-Art, kantata minn Mariella Silvio. Ftit ġranet wara li miet Sani Aquilina fl-età ta' 70 sena, nan il-ħamis 17 ta' novembru ta' l-2016, Huwa kien ingħata tislima xierqa fuq Campus FM waqt il-programm Meta l-Moħħ Isir Palk ma' George Peresso u Sinejn Buħaġar. Meta jmut poeta, qisha mietet xi parti minnha li tkun għexet mal-vrus, ir-ritmi, il-metafori, il-ħsibijiet, is-sentimenti li jkunu ħarġu miktuba mill-poeta. Hekk ħassew ħafna, speċjalment minn Bormla, meta semgħu bl-aħbar tal-mewt mhux mistennija ta' Sunny Aquilina, li miet f'Novembru tal-2016. Poeta u Bormliż konvint, fuq kollox ġenwin. Sani ma kienx sempliċiment poeta minn Bormla, Bormliż, kien il-leħel poetiku ta' Bormla, mogħni wkoll b'kultura u sens storiku ta' beltu, civitas cospicua, werriet ta' poeti kbar Bormliżi bħal Monsinjur Ludovico Mifsud Tomasi, Carmelo Mifsud Bonnici, il-Gross, u Ġużè Chetcuti, tant biex insemmu ftit. Kien devot ġenwin tal-Konċessjoni, mhux sempliċiment kif rappreżentata fl-istatwa fid-Diena u fl-inkwatru mogħni b'tifsir teoloġiku u nkurunata u mżejna bi stellarju, imma tal-Kunċizzjoni ta' vera, l-Omm imnissla bla tebgħa biex twelled il-Messija. U ħasra li l-mewt tiegħu ġrat ftit ġranet qabel il-festa titulari, il-festa Marjana tal-Avvent u l-Ħarifa, meta fil-knisja kienu diġà beda jitħejja t-tiżjin rikk għall-festa u jitlessa, biex jitwaħħal u jiddenden, l-armar ta' barra. U ftit jiem, kważi sigħat qabel il-Korto ta' Pulkra, li miegħu Sunny Aquilina kellu rabta ta' ħamsin sena, kien se jesegwixxi fil-Kolleġġata, l-oratorju miktub minnu, Sunny Aquilina twieled fl-1946, Kien għalliem maħbub u metikoluż, speċjalment fejn jidħol il-Malti. Kellu varjetà kbira ta' fergħat artistiċi u kulturali, minn pittura għal ċeramika, u mużika, klarinettista tajjeb fil-gazin ta' beltu li tiegħu kien membru u membru tal-kumitat, u kien magħżul ukoll bħala President Onorarju tal-istess għaqda li tant ħabb u emmen fiha, U għalhekk minn qalbu ħareġ l-innu lill-Banda San Ġorġ, b'mużika tas-Surmast Sciberras. In-namra tiegħu kienet il-poeżija. Użaha biex jesprimi sentiment ta' poplu u anki tiegħu personali. Jekk l-innijiet juru r-rabta tiegħu ma' Bormla u mal-Madonna Immakulata, il-poeżiji personali jgħinuna nsiru nafu l-intimu ta' dan il-poeta. Imma uża wkoll is-sengħa poetika jew f'kelma li tinbidel f'mużika, f'melodija, f'kant popolari, bħalma kiteb fost il-ħafna ma' Jason P. Cassar bħal L-Isbaħ Żmien għal Debbie Scerri u Idejja Tnejn, kantata minn Chiara, u duett għal Adelina Attard u Renato Għal Xulxin li rebħet it-tieni post fil-Festival Internazzjonali tal-Kanzunetta tal-1998. Għal darbtejn rebaħ il-premju tal-aħjar liricista fil-festival marbut mal-premjijiet tal-mużika u kliem. Il-kliem tas-silta Ismagħni ftit ħabib kantata minn Kiara huma xhieda ta' kemm Sunny kien marbut mal-problemi soċjali. Kliemu għas-songs huma sempliċi, kważi kliem tat-taħdit ta' kuljum, imżejna b'fil ħafif ta' poeżija u ritmu. Imma l-akbar suċċess għal Cassar u Aquilina seħħ ma' Chiara fis-sena 1998, meta s-song tagħhom The One That I Love ippreżentat lil Malta f'Birmingham u ġew it-tielet post, memorabbli ħafna u storiku. L-eloġji għal Sunny Aquilina komplew fis-snin ta' wara mewtu. Uħud minnhom, kif anke mistenni, huma mużikali, bħal pereżempju dan li ġej issa bl-isem ta' L-Aħħar Vers miktub mill-Bormliż Etienne Spiteri li għandu rabta twila mas-Soċjetà Filarmonika San Ġorġ ta' Bormla. Il-mużika ta' Etienne Spiteri bl-isem ta' l-aħħar vers id-dedikata lil sieħbu Sanin Aquilina Din hija biss waħda minn dawn it-tislijiet mużikali lil dan il-Bormliż maħbub minn tant. Oħra hija din il-kanzunetta li ġejja issa, maħruġa fir-raba' anniversarju mill-mewt ta' Zani Aquilina, sena li għaddiet fl-2020. Tlaqt ħabib hija miktuba minn sieħbu Jason Kassar fuq kliem ta' Binsani Markon Kassar. miktuba minn Markon u Jason Cassar, b'tifkira ta' Sani Aquilina. Għożżu l-irsiem Malti u l-kanzunetta Maltija għax dawk huma tagħna. Biex nagħlqu din in-nota memorabbli dwar Sani Aquilina, xtaqt ukoll li eh, ninkludi xi ħaġa marbuta ma' snin 60 meta Aquilina kien għadu f'żożitu. Bħal Joyce Gullajmir, l-Sani Aquilina kont il-tqajt miegħu l-ewwel darba f'dak li kien magħruf bħala eh, taqsima xandir edukattiv fejn jien ukoll kont bdejt il-karriera tiegħi fix-xandir fil-bidu ta' snin 80. Fost l-ewwel affarijiet li kien qalli Sani Aquilina kien li huwa kien wieħed mill-membri oriġinali tal-grupp popolari Malti The Lost Sound. Meta ngħid grupp popolari, hawn irrid niċċara li huwa l-istil tal-mużika illi qed nużaw dan l-aġġettiv għalih. Mhux għax il-grupp The Lost Sound ma kellhomx ċertu popolarità fi żmienhom. Huma kienu iffurmati fl-1966 minn grupp ieħor li kien jismu Mustang illi kien għadu kemm sfaxxa. Ftit wara illi Sani ma baqax membru tal-grupp The Lost Sound, huma ddedikaw diska jew ħjar żewġ kanzunetti bl-Ingliż fuq 45 dawra fil-minuta. Żewġ kanzunetti interpretati minn żewġ kantanti fiħdan il-grupp. Dik kantata minn Manny Cefai jisimha Miriam, fil-waqt li dik li se nisimgħu issa jisimha Someone So Fine ta' Il-grupp Malti The Lost Sound u diska tagħhom mill-1969 Someone So Fine miktuba u kantata minn Freddy Ellul. Din id-diska hija l-unika waħda maħruġa fuq it-tiketta Maltija MMP. Dwar dan il-ġeneru ta' mużika qed nittama li niffoka aktar fil-fond f'xi edizzjoni futura ta' din is-sensiela ta' noti memorabbli. E ftit li xejn saret riċerka dwar dan is-suġġett, eċċezzjonijiet ta' dan insibuhom fix-xogħol pereżempju ta' Noel D'Anastas jew Joe Demicoli. Imma sissa ftit għadni sibt minn eh, min dan il-materjal li ġabru huma. U allura se nkompli nfittex u nerġa' niġi lura għal dan is-suġġett u nippreżentalkom xi ħaġa aktar sostanzjali fil-ġimgħat li ġejjin. L-iskop ta' din is-sensiela ta' noti memorabbli mhux li noffru storja tal-mużika f'Malta. L-għan ewlieni huwa li nesploraw dokumenti storiċi li jistgħu jgħinuna niftakru u nifmu aħjar mumenti tassew straordinarji mill-modi tal-mużika f'Malta. Dan mingħajr ma neċessarjament nipprovaw nisġu xi ġrajja strutturata b'xi mod jew ieħor. Importanti allura li barra li nevalwaw il-passat u nifmu ftit x'ġara fl-imoddi, nieħdu wkoll ftit tal-ħin biex napprezzaw x'qed jiġri bħalissa. Illum dan se nagħmluh permezz tal-album il-ġdid tal-grupp Brodu li ilhom idoqqu flimkien għal dawn l-aħħar disa' snin. Mill-album Blue tal-Brodu se nisimgħu s-silta Balzmu. Waħda mill-għaxar siltiet mill-album Blu tal-grupp Brodu. Dan ħareġ fil-15 ta' frar ta' din is-sena l-2021 fuq il-Bandcamp li huwa servizz online minn fejn jista' anka jitniżżel għal prezz ta' 10 euro. Blue ħareġ ukoll bħala LP fuq il-vinyl f'edizzjoni limitata, kulur blu intendi. U bil-qabru tal-grupp Brodu mit-tlet album tagħhom li jismu Blu, niqfu hawn għan-noti memorabli tal-lum. Nittama li jekk qed issegwu dawn il-programmi b'mod regolari, qed taraw sew x'qed nipprovaw nagħmlu hawn. Qed naraw bil-mod x'inhuma dawk l-elementi tal-mużika Maltija, dawk l-aspetti tal-mużika f'Malta li se nibqgħu niftakru meta jgerbu snin Il-mużika oriġinali ta' Mario Cordina għal il-Buzbies mill-proġett Lejla Maltija iġibna fit-tmiem il-ħames programm fis sensila ta' Noti Memorabli fl-imkien miegħi Tony Sant. In-noti memorabli tal-lum kienu dwar George Martin, Sani Aquilina, The Lost Sound u l-Brodu. Aktar tarif issibuh permezz tal-website personali tiegħi fuq tonisan.com. Aħna niltaqgħu għal edizzjoni oħra ta' Noti Memorabbli darbohra, fl-istess post u fl-istess ħin. Noti Memorabbli huwa produzzjoni ta' l-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon kull narta tnejn f'nofsinhar b'repetizzjoni narta tlieta fl-erba' nofs ta' wara nofsinhar.